Bidasoa ibaia zerkatu nahian itota hilden migrante gaztea gogoan minutu bateko isilunearekin hasi dute irungo harrera sareak deitutako atzoko elgarretaratzea. Euskal Herria harrera herria mugarik ez edo mugimendu askatasuna leloak daramatzan banderola bat eskutan duela irungo harrera sareko josun gutxiarekin mintzatu gara. Bueno bai, aski da. Aski da eta neurria jarri. Zetik hau abisatu genun abisatu dugu ikusten ari ginen pasabe zela eta azkenian pasatu da. Ba, elgarretaratzean bidasoaren bialdetako herritarrak bildu dira eta etorkinekin harrera taldeko aintzane lasarterekin ere mintzatu izan gara. Bai, hemen gera ere, e, irunek egiten duen lanarekin bat egiten dugu, e, zen da e, hainbeste e, eta hainbeste Afrikar e, pasatzen dira hemendik, eta behar, ditu, diegu e, erakundeek ematen ez duten harrera egin eta mm, azken batean batzuk gelitzen dira kalean eta gero beste batzuk pasatzen dute ibaia nola nahi. Zuek gaurko egunarekin, elkarretaratze honekin eta asteleneko mobilizazioarekin dolua eta aserrea adirazi nahi duzu, pixat, e, bestelako politika bat exigitu. Bai, guk, e, guk konturatzen gera hiritarrek egiten dutela e, erakundei dagokiena eta eta ez da posible guk ez ditugu eh ez dugu gaitasunik e, guzti hori eh, tratatzeko pertsona horiek eh, pertsona bezala e, bideratzeko eta behar duten laguntza emateko aleginak egite ditugu bakoitza bere neurrian eta guri iparraldean izten diranak saiatzen gera laguntzen, bederen beraien bidea segitzen laguntzen, baina ez dakigu hau eromena bada. Eta orain ja, eh, izte egiten dugu hil direnei buruz, baina zauritu direnak, trenbideetan ibiltzen direnak e, galdua gauean, e, urgentzian ibaia pasatu, pasatzea erabakitzen dutena, konturatu gabe oso arriskutsua dela. Ani asko pasatu izan dira, pentsatzen dugu, baina bakoitzak eh, bere bizia arriskuan emanez eta hori gelditu behar da. Ba, astelen irun eta endai lotzen dituen Santiago Zubian, arratsaldeko zazpietan, migranten bidean bere alako segurtasun neurriak eskatzeko gizakate bat antolatu dute bidasoako bialdetako harrera taldeek. Gaur beste migrante bat bidasoan itota, atzo beste bat burdin bidean zauritua aski da lelopean, iraganen da, irungo harrera sareak etorkinekin elkartasuna larrun zimadeta diakite harrera taldeek antolatutako gizakatea.